บุ๊กทู แปดสิบเอ็ด 81 81. อดีตการหนึ่ง Vergangenheit 1 Vergangenheit 1. เขียน Schreiben Schreiben. เขาได้เขียนจดหมายหนึ่งฉบับ Er schrieb einen Brief Er schrieb einen Brief. และเธอได้เขียนการ์ดหนึ่งใบ und sie schrieb eine Karte. Und sie schrieb eine Karte. อ่าน Lesen Lesen. เขาได้อ่านนิตยสารหนึ่งฉบับ Er las eine Illustrierte Er las eine Illustrierte. และเธอได้อ่านหนังสือหนึ่งเล่ม und sie las ein Buch. Und sie las ein Buch. หยิบ Nehmen Nehmen. เขาได้หยิบบุหรี่หนึ่งมวน Er nahm eine Zigarette. Er nahm eine Zigarette. เธอได้หยิบช็อกโกแลตหนึ่งชิ้น Sie nahm ein Stück Schokolade. Sie nahm ein Stück Schokolade. เขาไม่ซื่อสัตย์แต่เธอซื่อสัตย์ Er war untreu, aber sie war treu. Er war untreu, aber sie war treu. เขาขี้เกียจแต่เธอขยัน Er war faul, aber sie war fleißig. Er war faul, aber sie war fleißig. เขาจน แต่เธอรวย Er war arm, aber sie war reich. Er war arm, aber sie war reich. เขาไม่มีเงิน มีแต่หนี้ Er hatte kein Geld, sondern Schulden. Er hatte kein Geld, sondern Schulden. เขาไม่มีโชค มีแต่โชคร้าย Er hatte kein Glück, sondern Pech. Er hatte kein Glück, sondern Pech. เขาไม่ประสบความสำเร็จ มีแต่ล้มเหลว Er hatte keinen Erfolg, sondern Misserfolg. Er hatte keinen Erfolg, sondern Misserfolg. เขาไม่เคยพอใจ มีแต่ไม่พอใจ Er war nicht zufrieden, sondern unzufrieden. Er war nicht zufrieden, sondern unzufrieden. เขาไม่มีความสุข มีแต่ความทุกข์ Er war nicht glücklich, sondern unglücklich. Er war nicht glücklich, sondern unglücklich. เขาไม่เป็นมิตรกับใคร มีแต่ไม่เป็นมิตร Er war nicht sympathisch, sondern unsympathisch. Er war nicht sympathisch, sondern unsympathisch.